Lusim Allahun xhelle ue ala që t'i bekon takimet tona, t'i bën të dobishme, të frytshme për neve në dunja dhe të shpërblyera ditën e takimit me të. Të nderuar jemi sonte në takimin e radhës dhe në takimin shpresoj përmbyllës të xhuzit Tebareke, lusim Allahun xhelle ue ala që ta pranon këtë udhëtim të përbashkët, na shpërblen me të mirat e tij dhe na mundëson që ta jetësojmë atë që kemi mësuar nga fjalët dhe nga libri i tij. Normal, edhe përmbyllja e xhuzit Tebareke është edhe përmbyllja e këtij cikli ligjëratash, për shkak se muaji Ramazan veç po troket në dyert tona, shtunën e ardhshme është Ramazan. Andaj edhe është dersi përmbyllës edhe për këtë sezon, vazhdojmë insha Allah me leje të Allahut të madhëruar në shnet e rahati pas Ramazanit. Kemi mbetur tek pjesa e dytë, po i themi kushtimisht e sures El-Murselat. Do të mundohemi që ta përmbyllim këtë sure për shkak tash të specifikave të kësaj nate të këtij takimi sonte. Andaj disa ajete do të mundohemi që ndoshta pak më detalisht t'i sqarojmë, disa do të kalojmë për to, por jo pa pa i shpjeguar së paku kuptimet e atyre ajeteve. Kemi thënë surja El-Murselat është sure e Mekës dhe fillon me betime që këto betime për neve janë shumë të rëndësishme për arsye që i kemi përmendur në takimin e kaluar. Dhe në fokusin e këtyre betimeve dhe në fokusin e shtjellimit të sures El-Murselat është dita e gjykimit. E që pa dyshim edhe kjo kemi thënë është për neve shumë e rëndësishme që dita e gjykimit nuk është trajtuar në Kur'an si një shpalosje informative për të ardhmen, me na tregu se në të ardhmen çka ka me ndodh. Jo, por është shpalosur për të tashmën. Domethënë, përfitimi nga dita e gjykimit dhe nga shpjegimet e ditës së gjykimit janë për këtë botë. Ngase kur ndodh ajo, pastaj ka vetëm zhvillime të njëpasnjëshme, por njeriu nga ato nuk mund të përfiton, është pjesë e zhvillimeve, por jo me mundësi të ndikimit. Andaj, kudo që Allahu flet për ditën e gjykimit në Kur'an, qëllimi është kjo dunjë. Këtu të përfitojmë. Dhe qëllimi nuk është që ajo të jetë thjesht një shpjegim periferik apo anësor apo diçka plotësues, jo. Por kemi thënë që dita e gjykimit duhet të ketë karakter, domethënë ë ë qenësor të jetë të jetë epiqendra e angazhimeve tona, të jetë, domethonë, strumbullari ku sillen dhe rrotullohen dhe organizohen përmes tij të gjitha angazhimet e përditshmërisë tonë dhe të jetës tonë. Dhe fakti që Allahu betohet në këtë ditë, realisht ky është mesazhi. Mesazhi është që të lëviz dita e gjykimit nga pozicioni periferik në në pozicionin epiqendrik, në qendër të rëndë. Ngase e kemi larguar pak ditën e gjykimit. Nuk jemi duke jetuar me të. të lëvizë nga niveli deklarativ, kemi thënë, i pranimit në nivelin organizativ të jetës tonë. Kjo është e kërkuar që të lëvizet. Andaj, për t'u bë këto lëvizje, duhet me të vërtet shtytje e madhe. Ngase njeriu është i rrethuar nga rrethana të tilla që e bëjnë që të habitet, që e bëjnë që të harron e kështu me radhë. Dhe mendoj që fakti që Allahu betohet për ne është e mjaftueshme që të na lëviz. Ngase betimet e Allahut nuk duhet të jenë betime që ne i marrim thjesht vetëm si betimet e Allahut, jo. Por kur Allahu betohet diçka kemi thënë se këto betime japin mesazhe të rëndësishme për neve, mesazhe për atë që mesazhe fillimisht në, e, me atë që Allahu betohet, me çka Allahu betohet, në melajket, në detyrat e melajkeve, në erëna, betohet Allahu tebareke ve teala pastaj dhe në krijesa të tjera. Dhe në krejt në atë që Allahu betohet dhe me atë që Allahu betohet është shumë e rëndësishme. Pastaj për çfarë Allahu betohet është hala më e rëndësishme. që jep me kuptu se ai mesazh që Allahu po e përcjell përmes betimit duhet me qenë diçka shumë e veçantë, shumë specifike dhe shumë e rëndësishme për neve. Prandaj ne kështu duhet t'i trajtojmë këto ajete, kështu të përfitojmë dhe të lëvizim pozicionet nga largësia të afrohen apo diçka që ndoshta e kemi afru tepër ta largojmë pak se po ia zë vendin asaj që është e rëndësishme të jetë në epiqendrën e angazhimeve dhe prioriteteve tona. Kur Allahu u betua në ditën e gjykimit, pastaj Allahu tebareke ve teala tregoi për disa argumente dhe mund të themi të nderuar vëllezër dhe motra se sura al-Mursalat sura al-Mursalat është një sure e një kujdesi të veçantë hyjnor për të ardhmen tonë. E ardhmja jonë është dita e gjykimit. Atje është e ardhmja jonë, atje është perspektiva jonë, atje është shpëtimi jonë, atje është shpresa jonë, apo? Mirëpo fatkeqësisht, shpesh herë, kjo perspektivë mjegullohet nga intereset e caktuara, kënaqësitë e caktuara, përfitimet e caktuara të kësoj bote, e mjegullojnë, dhe duhet këto mjegulla me i largu, me i largu, për të largu këto mjegulla, Allahu tebareke ve teala kujdeset për neve. Dhe e shek këtë kujdes në suren Murselat, ku Allahu xhelle ve ala që kjo ditë të merr pozicion në ndërdijen tonë, Allahu xhelle ve ala fillimisht, fillimisht, e shtyn këtë proces, po them kushtimisht, me betim. Dhe jo me një, po me disa betime. Pastaj tha, innema tuadune le vaki, ajo që ju kemi premtuar do të ndodhë, Pastaj pas betimeve, Allahu thotë, përmend pastaj ndryshimet të mëdha kosmologjike. Këto argumente kosmologjike që dëshmojnë se do të vijë dita e gjykimit, që dëshmojnë për fuqinë e Allahu xhelle xhelaluhu, që dëshmojnë për madhërinë e Allahut tebareke ve teala. Kur të fiken yjet e kur të grimcohen kodrat e kështu me radhë nga ajo që kemi cekë në dersin e kaluar. Ky shkatërrim i tyre, ky përfundim i tyre i mjeruar është argument se dita e gjykimit do të vijë. Dhe pastaj Allahu xhelle xhelaluhu të nderuar pas këtij argumenti kosmologjik dhe pastaj nga argumenti historik kalon tash në një rrafsh më personal. e personalizon argumentimin duke sjell argumente dhe fakte nga vetë njeriu, nga individi. Domethënë, nga nga argumentimi shumë i zgjeruar hapësinor. Pastaj duke kaluar në një në një argumentim më të kufizuar shoqëror. Kalon Allahu xhelle ve ala në argumentim tashmë individual njerëzor. Thotë Allahu xhelle ve ala alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ço këto pyetje që Allahu i bën, ai nuk pret nga ne përgjigje, po pret nga ne reagim. Dallon. Për shembull, Pyetje që Allahu na i bën, ai nuk pret nga ne përgjigje, se ai na e di përgjigjen. Por pret nga ne reagim. Meqë është kështu, meqë i kemi shkatërruar të parët, e meqë kemi sjell argumente, meqë kemi krijuar, dhe meqë do të shkatërrojmë të gjitha, dhe gjitha lëvizin e kështu me radhë, meqë kjo ndodh kështu, çfarë do bësh ti? Si do reagosh ti karshi këtij argumenti? Do të vazhdosh në injorim, do të vazhdosh në injorancë, në në në gaflet, në huti, apo cila është cila është përgjigja jote praktike, cili është reagimi yt? Kjo është me rëndësi që ta kuptojmë kur Allahu thotë elem. A kemi bo na këtë? Po e ki bërë, Zot, ti e ki bërë po. Tash Domethonë, shikoni dhe kjo është një pi, një pi e, e, mësimeve që e dëshmojnë atë që ceka ma herët. Domethonë, Allahu xhelle ue ala, kur bën pytje, nuk bën pytje që ne të deklarohemi. Jo. Deklarohu ti, a pranon që Allahu e ka kriju qiellin? E pranon? Mo, kjo? Allahu nuk na pyt për t'u deklaruar, por na pyt për të reaguar dhe për t'u organizuar në përputhje me mësimet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme kështu me komuniku me Kur'anin. Po valla, Zot, ti ki me bo kijametin. E pikë, e çka përtej kësaj? Jo, ki me bo kijametin, e vërtetë është. Andaj përgjigja jem karshi kësaj është kështu. Një ujë i thjeshtë. Allahu xhelle ue ala e ka bo me karakter, por mos për ty. Po n'esencë ujë i pavlefshëm, a kupton. Çfarë vlerë ka, a kupton? Ujë që ne nga ai krijohet, sperma e njeriut, a kupton. Çfarë vlerë ka, a kupton? Çfarë dallimi ka nga urina? N'esencë ujë del nga njeriu. Allahu xhelle ue ala e ka bo me vlerë për shkak se ti nga ai krijohesh për ty, jo për shkak të ujit. Ama kur ti don me u tregu arrogant, injorues, mendjemadh, të kthen Allahu në origjinë, po ti nga kjo origjinë je, ne të dhamë vlerë nga uji, jo uji të dha vlerë ty. Andaj, elem nakhlukkum min main mehin, hiç kund pikë ujë, kemi cek edhe në takimet e kaluara, nga miliona, miliona, miliona, apo, qeliza që lëvizin edhe, Një pi tyne Allahu e ka zgjedh, ti je qaj njeri, sot që je, po. Sikurse kemi thënë në suren el-Insan, lem jekun shej'en medhkura, asgjë s'ke qenë, s'ke qenë i përmendur fare, kush t'ka përmend ty, kush t'ka njoft ty para se me ardh, askush. Mos ka pritë vallë bota ardhjen tone, jo, absolutisht, kush s'ka pritë për ty kurgjo. Allahu xhelle ue ala të ka përmend para se me të përmend prindët e tu. Allahu të ka përmend në caktimin e tij se do të krijohesh para se të njihesh në regjistrat e kësaj bote, ke qenë i regjistruar tek Allahu xhelle xhelaluhu. Prej atje e merr vlerën ti. Prandaj të nderuar, njeriu sa herë t'u bo zullum n'këtë dunja, sa herë të çorientohet, të tregohet arrogant, injorant, Ia kthen shpinën udhëzimit të Allahut xhelle ve ala, Allahu xhelle xhelaluhu, e godet me këto argumente, kozmologjike, historike, forma të ndryshme, po në veçanti me ato që kanë të bëjnë me njeriun. Ky ke qenë ti, kthehu në origjinë, kthehu në bazë dhe sheh kush je, kthehu. Andaj shpeshherë kthimi në origjinë e ndihmon orientimin. Kthimi në origjinë e ndihmon orientimin. Edhe njeri kur ec rrugës së caktume, nëse e humb rrugën, apo për me e gjetë rrugën kthehet në pikën e parë prej ka u nis. Ktu u nisëm, ktu shkum për me ditë ku e gabum rrugën apo. Ose e ristarton veten, pajisja kur bllokohet, ristartohet apo. Kur ristartohet, stabilizohet apo. Andaj përmendja e kësaj origjine, kthimi në bazë është një lloj thirrje për ristartohu o njeri se të kanë blloku epshet. Viruset e dunjasë të kanë bo që s'po funksionon qysh duhet. Po vonohesh në përgjigje. S'po jep rezultatin e duhur, ku po të prekum s'po qet kët pasqyrë. Çfarë po ndodh? Po ndodh domos se je prek nga virusa të caktuar. E atëherë ristartohu, kthehu në origjinë. Alam nakhlukkum min ma'in mahin. Ne të kemi krijuar nga një ujë. Pastaj Allahu thot: "Fa ja'alnahu fi qararin makin." Pastaj kët ujë e kemi vendos në një vend të sigurt. I sigurt. Në mitrën e nënës, vend i sigurt, kudo që të vendoset ky ujë është i pasigurt, s'jep rezultat, e ka bo Allah veç qit vend sigurt për prodhimtari, mitra e nënës, aty është sigurt, leviz nëna, flen, ec, ai është sigurt, I sigurt është, ngase e ka bë Allahu xhelle shanuhu vendin e sigurt, edhe e ka bë të tillë që në ato rrethana të këtij vendi të rritesh dhe zhvillohesh. Kush e ka bë atë vend? Pse dallon për shembull mitra nga lukthi? Nëse vendoset i njëjti ujë në lukth, a ka mundësi të prodhon një fëmijë? E pamundshme është. S'është vend i sigurt për këtë çështje. Ose kudo qoftë tjetër. Këto gjëra që Allah i përmend të nderuar vëllezër, janë gjëra në të cilat domethon njeri ka nevojë m'u kthy në këto origjina për të kuptuar esencën, për të kuptuar pozicionin, për të kuptuar veten dhe kush ai. Pastaj Allah tha ila qadrin ma'lum do të mbetesh në këtë pozicion të këtij vendi të sigurt ila qadrin ma'lum Deri në një kohë të caktume, ne e kemi caktu këtë kohë, nën muj ditë, pas nën mujve del, apëta. Ka mundësi përjashtimet e mëhershme, por esenca është, thonë, një, një formim normal i një foshnje është nën muj, sëpë. Nën muj. Kush e ka caktu këtë? Allahu xhele xhelaluhu. Ka disa krijesa tjera, shumë ma shkurt, ma shpejt, po, disa ma gjatë, ty Allahu të ka caktu nën muj. Kush, tash, kush kujdeset për ty nën muj, sa je në mitrën e nënës? Kush kujdeset, në barkun e saj, kush? Kush kujdeset për ty? Allahu xhele xhelaluhu, për formimin tënd, për kalimin e sigur të etapave të zhvillimit dhe formimit tënd, kush kujdeset? Allahu xhele ue ala. Nona që të ban në barkun e saj, idenë s'e ka kur del dora ty apo. As kur dalin gishtat. Tash me, me shkencë, zbulime, mund me ditë për shkak se përcjellin, apo, po flas në rrethana normale nuk mund me ditë, nuk e din, ajo të ban pa ditë çka po ndodh mrena, derisa t'vijë koha t'i shfaqen shenjat e caktuara edhe shkon me lindë. është bartëse, ndërsa kujdestari kryesor dhe i vetmi që kujdes për ty është Allahu tebareke ue teala. Qiky kujdes i argumentimit, ky kujdes i formimit, ky kujdes i trajtimit ndaj teje, a t'ban përshtypje? A prodhon ndonji reagim të caktum karshi Allahut tebareke ue teala në kuptim të mirënjohjes, falenderimit, keqardhjes, përuljes, nënshtrimit. Kjo është surja Murselat, të kthen këtë pikë. Pastaj Allahu thotë, fe kaderna fe ni'mel kadirun. Ne kemi caktuar, edhe sa bukur e kemi bërë këtë caktim, gjithçka është Shumë bukur e caktume, shumë bukur e trajtume, me kujdes marramendës, magjepsës, shpeshherë edhe në pamundësi ta shpjegoni pse ndodh dhe si ndodh. Kjo është argumenti që Allahu tebareke e sjell, nga vetja e njeriut. Domethënë patëm argumentin kosmologjik, patëm argument historik, nga trajtimi hapësinor në trajtim shoqëror, a nuk i shkatruam të parët shoqnit, apo pastaj në trajtim individual njerëzor. E katërta, Allahu tebareke të kalon në, pastaj thotë vejlun jeumeidhin lil mukedhibin. Pas çdo etape të prezantimit të argumenteve, Allahu xhalla xhelalu e përmbyll këtë etapë të argumentimit me kërcënim. Mjerë për ata që mohojnë argumente kaq të qarta. Mjerë për ata të cilët nuk e marrin seriozisht këtë argumentim, këtë kujdes, këtë trajtim të Allahut ndaj tyre. Mjerë për ata që i mbyllin sytë karshi kësaj qartësie, kësaj të vërtete të pamohueshme. Pastaj etapa e ardhshme vijuese e argumentimit. Alam naj'al al-ardha kifata? Tash kalon n'tokë. Shikon hapësirë, merr përgjigje. Shikon të kaluarën, merr përgjigje. Shikon veten, merr përgjigje. Shikon rrethin, tokën, alam naj'al al-ardha kifata? A nuk e bëmë ne tokën vallë kifata? Çka është kifata? Kifat në gjuhën arabe është diçka e përmbledhur. Diçka që ka tokën e ka bërë Allahu të ngjitur. Ni ni ni ni ni tërësi është, apo. Për ne për shembull të ish kon toka copa copa e ndom. E ndom. Për shembull uji me kon, uji me kon në një hapësirë tjetër. Ndërsa për shembull diçka me kon në një hapësirë tjetër, s'kishim me lëviz na, s'kishim me jetu na. Së shpatë mësi nga thëmë. E ka ba Allahu xhelle ue ala të ngjitur edhe në kuptim si tërësi, po edhe në kuptim të shtresave. Ka ba Allahu xhelle ue ala të ngjitur. Shtresa, shtresa, po një, një tokë është që t'jetë e përshtatshme për jetesë, për qëndrimin e juj, ahjaën u emuata, t'jetë vendqëndrim i përshtatshëm edhe mbi toka edhe nën toka, mbi toka për të gjallët, nën toka për të vdekurit. Toka gjithë ata i përmbledh, toka gjithë ata i përfshin të gjallët dhe të vdekurit. Krejt njerëz çka kanë jetu në tokën, krejt prej Ademit alayhis salam, ende në tokën, ku janë? Në tokën. Në tokën. S'ka shku, s'ka ardh ringjallja, ringjallja ditën e gjykimit. Krejt janë në tokë. Krejt kjo tokë i përmbledh, krejt kjo tokë i zë, krejt kjo tokë i merr. Ka vend për të gjithë. Andaj s'ka nevojë njerëzit që me luftu për hapësira, me luftu për dominim e kështu me radhë, ngase në qoftë se i përgjigjen udhëzimeve të Allahut xhelle ue ala do të ketë për gjithë mjaftueshëm. Në moment kur njeriu egërsohet edhe kalon në natyrën shtazarake, nuk mbetet në këtë që Allahu e ka nderuar e ka krijuar, atëherë fillon lufta për dominime, për territore, apo për Rawasiya shamikhat, bjeshkë, kodra, të fuqishme, që mbajnë stabilitetin. Wa asqaynakum ma'an furata, dhe ju mundësuam që të pini ujë të shijshëm, ujë të ëmbël, furata ujë ëmbël, ujë që pihet, nuk është ujë deti, ujë deti është i njelmët, ujë që e pijmë është ujë i ëmbël, ujë uj i burimeve, ujë i, i lumenjve, që Allahu xhalla ala ka krijuar. Dhe pastaj Allah thotë: "Wailun yawma'idhin lil mukadhdhibin." Mjerë për ata të cilët mohojnë. Të nderuar vëllezër dhe motra. Deri këtu Allahu xhalla xhalaluhu shpalos argumente, flet për argumentet. Të cilat nuk janë të vogla. Dhe nëma kena nevojë për një ndoshta meditim pak më serios, më të thellë karshi këtij prezentimi hyjnor të argumentimeve. Shikoje për shembull. Një kodër sa e madhe, një bjeshkë, sa e madhe. ku shumica dërrmuese e njerëzve nuk mund të ngjiten atje. Pak njerëz mund të ngjiten, ka edhe që s'mund të ngjiten. E ka kriju Allahu xhalla wa ala. Mbetet ndoshta tan vitin e zbardhur nga bora. Mbetet e pashfrytëzueshme. Thush pse Allah e ka bo kaq të madhe? Pse kaq kaq të lartë e ka bo Allahu tebareke wa teala? Allahu i din urtësitë, ajo që të përket ty në këtë përgjigje është se me tregu se sa i fuqishëm është. E merr këtë mësim ti? E merr këtë mësim ti? Kur Allahu xhalla wa ala bënë që nga majat e kodrave të rrjedhë lumi, të bëhet burim poshtë, apo? Se përndryshe kishte me qenë vështirë me të ardhë uji, me qenë në nëntokë gjithmonë, që kishe nxjerrë gjithmonë, vjen nga lart, bie drejt në shtëpinë tënde, nga kodrat e bjeshkët e larta, dikush e ka sjellë këtu i marrë dhe aty, Kur ti e sheh ujin që vjen kështu, kur ti e sheh ajrin sa lehtë vjen deri tek mushkëritë e tua, sa lehtë thithet, s'ka proces të komplikum, absolutisht. Shiko ti tash je tu ngu, je tu marrë frymë, je tu thithë oksigjen, apo, je duke jetu. A je duke jetu këtë proces? Jo, apëta. Apo ki mundësi me më dëgju mu e të njëjtën kohë me dhjetra, dhjetra procese të ndodhin, a ka mundësi? Po e mundshme osht, që po ndodhë, apo, po ndodhë, veç tingulli im me arrit te veshët, a din sa procesi është, derisa e kap veshi e çon te truni, për në gjuhën që ti e njeh me ta kallzu, proces kjo, kjo, kjo, kjo, kjo është fabrikë që punon për ty, kupton, ti as s'e vren as s'e pagun, a i pagun, a i pagun ti këta punëtorë që ta bijnë deri këtu, a pagun, s'pagun ti kurgja, Rregull i paguajmë na s'ka gajle. Na të kqyrëm ty. Ama ti çka ki me ba? Pse po e merr kaq normale kët? Ky është mësimi. Pse kaq normale po i trajtoni këto shërbime që po jau bëjmë? Pse? Pse kaq thjesht po e merrni? Është e thjeshtë se Allahu e ka thjeshtësu për me ta lehtësu ty, por si proces është shumë i komplikum. Shiko njerëzit kalojnë me vite me studiu një proces t'veshit. Kaq është i komplikum? Kur ta shpjegon, thu, kqyr kjo është e mundshme, po ndodh, po, po, e sheh një libër për shembull mund t'jetë 500 faqe, tregon për një dhamb të caktum qysh del, kupton. Nuk është punë e thjeshtë. Po e ka thjeshtësu Allahu tebareke ue teala për ty. A e ka bo për ty? Mirë, ky shërbim që ai po ta bën vazhdimisht, s'ta ka bërë që asaj i duhesh hiç. Absolutisht e dim, apo nuk na ka kriju pse i duhemi. Absolutisht. E po mirë, mirë. Ky reagim kaq i ftoftë. Ky reagim kaq i lodhtë. Ky reagim kaq i ngadalshëm. Ky reagim kaq mosmirënjohës, kaq shpërfillës, a nuk është i turpshëm? Po valla. Vallahi shumë i turpshëm. Andaj këto ajete që flasin për shërbimet e Allahut ndaj neve, begatitë e Allahut ndaj neve, duhet t'na vetëdijesojnë, duhet t'na turpnojnë, dhe duhet t'na lëvizin drejt përmirësimit, të shihet reagimi i duhur në këtë kujdes të Zotit ndaj neve. Kjo është surja Murselat. Këtë Allahu xhele shanuhu na e thotë. E mirë, çfarë duhet të jetë reagimi? Çfarë të bëjmë ne? Inna ma tu'adune le waqi. Ajo që kemi premtuar do të ndodhë. Gjithçka duhet t'jetë, nga ti çka kërkohet, të përgatitesh për ditën kur ki me taku. Kaq. A mundesh ta me bërë? Krejt ai ti kaq. Të druzëm. Paramendo një njeri i cili, Mos, për shembull, ni vjete ka afat, ni vjete ka, ka me u taku, do më thonë, po thom kushtimisht, me, me njerin më të fuqishëm n'tokë, mbret, udhëheqës, çka do qoftë, takim shumë, shumë i rëndësishëm. Ky mbreti për me u bo takimi me standardet e kërkuara, i ka angazhu ekipet profesionale për me pregadit këtë njeri për takim. Tesha çfare ka me i vesh, janë ekspertët special që kujdesin për garderobën e tij. Apo, parfumet që ka me vendos, janë ekspertët e parfumave, apo çka, këtë parfum ki me vendos, se kjo duhet, apo. Ia balansojn nuancat e parfumave, për shembull. Dhe ky një vjet i vijnë ata për tesha. Hajde t'i matum teshat se koha po shkon. Duhet me t'i kep, me t'i bo. Hajt se ka vakt jom tu lujt njerë. Se... Po vjen koha tani duhet me t'i kep teshat a po kupton? Hajde m'i provu këpuca se special marojnë për ty këto këpuca, s'ka në fabrikë. Duhet me ta mat komën. Ka kohë, ka kohë. Pa di zotë me qethë, o mërë, si që e më apën. Duhet me t'msu qysh ki me folë, se ki me dalë, nuk ka letë aty. Ki me dalë, i ka dy-tri fjalë, po ki me dalë me folë. Ka kohë, jom i zonë njerë, i kom do punë tjera, tani kom. Dhe vjen koha në termin, edhe e marrin për e pytë, se tash e kena caktu termin, apo. del i leckosur, e i pluhrosur, e i sakatosur, e i gjithë qyhnosur, apo gjithë të, apo del, apo. Çka i thot mreti Qysh një vjet kanë ngajtë mas teje me të ndreqë E me të regullu Apo Edhe qysh ti erdhe S'po t'vjen marre A mjaft A, a i thot qështu Një vjet po të njekin Kreatorët kryesor me të ndreqë E ti je dalë Ti je dalë Qysh je dalë apo I kom çu kreatorët ma t'mdhaj me të ndreq. Qysh je dal ti apo? Ti as vjen marre me dal kështu. A kupton? Qysh dukesh? Po vallahi më habit. Veç një javë ditë kthem unë apo ti apo. S'ka mo kthim mo. Tash i kom çu punë tjera, s'kam veç ty me të najt gati. A kupton? A i thëtë qështu mreti? Qëtë njeri me e burgose, me e lidhe, çkado qoftë me i bo? A pak, ta kena mundësu takim me mretin me konë, me folë, dy fjallë ke pas me i thonë veç, edhe krejt qeto me t'i jepë. E për çka i ke thonë? Pse s'vishe m'i mat teshat? Pse s'vishe m'i mat teshat? Po jom konë tu lujtë futboll, apo. A e kupton? A është në nëqpim kë? Prandaj vllezër, osht shumë e thjeshtë që ka e thash, na porosit çka Allahu xhelle ve ala, i kom dërgu gjitha këto krijesa me të shërby ty, ty me të shërby, me të ndreq, me të vesh mirë, me të kreh mirë, me të parfimos mirë, këto kuadro i kom çu me të vesh ty, A pse sa bukur i ka vesh Allahu xhelle ve ala kodrat? I ka dërgu me t'vesh edhe ty qashtu bukur m'u duk, si kodrat e bukura, si pyjet e lulzuara, qashtu ti me konë, me t'ardh era bukur si parfumat e trëndafilave më të mirë, qata i kom çu, me t'ardh era mirë. O pa tira keq apo zin? Pse më rëmur? Pse? Andaj këto argumente duhet me të lëviz, mu vesh mirë, mu rregullu mirë, ti je tu shku te Krijusi, ti je tu shku te Mbreti, ki takim me to, ki me fol me to, një dy llafe i ke, i janë me ty atje. E po, nëse të sheh që je vesh, E je parfumos, e ke mësu fjalorin qysh me fol, s'është gatë hesop, shkurt është, shkurt është, apo, shkurt është, a nëse e sheh që e ke shpërfill, ka detaje, e pse kur vike kësë ka, për qeta, njëqind vjet burg, apo, e pse për to kur vike të ke, dyqind vjet burg, detaje, për, Ndërsa, ai që e ka kry punën, me të s'ka dy pytje janë aty, kurgjo ma shumë, do s'i pyt, hiç, hiç s'i pyt, apo, ka do, hiç s'i pyt, mjaft ata, në dunja i kanë kallzu që na i kanë respektu, këtë kujdes o Allah ndaj neve, e kanë respektu, Petku i tyne, apo. Prandaj të nderuar vëllezër, në fund Allahu e përmend këtë petk dhe këtë formë që e kërkon Allahu prej neve që me dalë para tij të suksesshëm. E përmend në fund, kush janë qata ato? E tash meqë nuk i respektuat argumentet, kujdestarët që të rregulloni mirë, kozmologjike, historike, tokësore, shoqnore, individuale, s'i respektuat, intaliku, Ila ma kuntum bihi tukedhibun. Nisuni. Drejt asaj që e mohonit. Nisuni. Hec. Ako intalik. Hec atë. Ka ila ma kuntum bihi tukedhibun. Nisuni ka ai vend që nuk e keni trajtu me seriozitet. Hije e cila nuk është hije, nuk është hije, edhe nuk të strehon nga tmerri i zjarrit. Çfarë hije është kjo? Zjarri është hije për ta. Dhe tymi i tmerrshëm e ngulfatës është hije për ta. Shkurt, të nderuar vëllezër, ky përshkrimi kaq i tmerrshëm që bëhet për këto përjetime që i kalon atje. E kemi cekë edhe në disa raste tjera, në shpjegim të xhuzit Tebarek. Po duhet njeri, duhet njeri, patjetër, me u marrë edhe me këtë pjesë e përshkrimit të këtij mjerimi, duhet me u marrë me këtë çështje. Por para kësaj, para kësaj, me u marrë me thush, çka është kërku prej qëtyne njerëzve, që mos me ju ndodh qëkjo? Çka është kërku? E shë e qenë, subhanët, shumë e thjeshtë tu konë, pse e keni kompliku, pse e keni bre, be, pse e keni bë, pse? E pakuptushme, e pakuptushme. Andaj, pra njeri, njeri, njeri kur funksionon normal, natyrshëm, për shembull, nuk e kupton qysh funksionon truni i keqbërësve, s'e kupton. Për shembull, për shembull, Qysh e kupton njeri ziliqarin, hasedxhinë? A njerëzit preken nga zilia, pse nefsi i shtyn, po nëse mundesh pak me u zhvesh nga ndikimi i egos, me kalu me një, me një pozicion pak ma të pastër që e sheh situatën pak ma të kthjellët, a duket jonormal ziliqari? A din çka a hasedi? Hased është Domethonë, kur dikush e ka një begati e ai s'e ka, ky s'e ka, ka qef që me humb qat begati. Veç, ai s'e ka më, e as ti s'do me pasë, qe qiky është haset. Tash më së pari, për shembull, qat begati që e ka marr ai, kush ja ka dhënë? Allahu xhele xhelaluhu. Kur e ka pa Allahu atina, a ta ka marr ty e ti e ka pa atina? Jo, ja, s'ma ka marr mu. E ka pa, aha, po në rregull. Begatia që ai e ka, a të bën dëm ty, jo kurgjo. Po mirë, me këtë gjest, a e din që ti djek punët e tua? Po. A din që s'mush me ja marr begatin, dersa Allahu ja ka dhon? Po. A din që s'un e fiton ti këtë begati qështu tu pas haset? Po, qashtu. A e din, e pse e burr? Çfarë interesi ki? S'e kupton njeri atë. Vallahi s'e kupton atë. Unë ma shumë e kuptoj hajnin se ziliqarin. Hajni, hajni vjedh, keq është. Ama s'paku në fund fundit e ka, e ka i pa qitë në xhep diçka ka. Çka ka ziliqari? Çka ka? Kurgjë. Ose mendjemadhsia. S'e kupton njeri mendjemadhin. Allah në nga mendjemadhsia. E çka, çka në fund mendjemadh të tebë? E çka? Tu u tregu arrogant, po, po njerzt nuk të dojnë, t'urrejnë. Nëse, nëse, nëse, nëse, nëse, dëgjojnë e kanë pej zori, s'kanë çare nashta, por. Se në momentin kur dahen pej teje, të shkelmojnë. Një rahmet mbi ty nuk e çojnë. Apo, e çka, ça do me kallzu me këtë mendjemadhësi, çka? S'e kupton njeri, a din sot dami shkaktohet, a din jetën e vet e prish mendjemadhi, të veten e prish të kërkujna vallahi ma shumë se të veten. Ziliqari asë e gjiu, sikurse ka thonë Hasan Basriu. Ai që ma së shumti digjet me zjarrin e zilisë është vetë ziliqari, apo. Që më së shumti atij i dhem përmrena. Fike këtë zjarr e merr rahat. Çka po të dhem mirësia e tij, po elhamdulillah që e ka marrë. Se ti s'ki kurgjë me këtë. Ndërsa në begati ti ma shumë e fitu apëm. Thush, elhamdulillah që e ka dhonë Zoti. Së për të dhe dhe dhe dhe Veç pse po ki qef që ai e ka, a ti pate qef, s'pate qef, ai ka marrë atë begati, s'varet prej teje, ty Allahu s'po të vet, a të vjen mërzi m'ia dhonë, për shembull, a të vet, s'të vet hiç për këtë punë, absolutisht. Ama nëse gëzohesh shpërblehesh. Edhe pse, unë s'e kuptoj, çfarë hesapi ki, çfarë hesapi ki? Gjithë këto argumente, në fund për çka? Pse si veshë, po, pse si veshë, pse? Që qërë të teshë më kejë pa, pse si veshë? A kupton? Allah së këmë, ka absurd, është, është absurd. Qërë që ka, që që apret? I në tani e kuva. E, nisë në të tërë. S'ke dasht argumente, hajt tash me pa me sy. Tash ke me pa me sytë e tuja të ballit. Atë që s'ke dasht me pa me sytë e zemrës. Në dunja. E si janë gacat e xhehenemit? Allahu na ruajt. Inna termi bi shererin kel kasr. Ajo hudh gaca sa kështjella. Paramendo kështjella në dunja sa është e madhe? E një gacë e xhehenemit është sa kështjella e madhe. Ke'ennehu xhimaletun sufr, sikur të jenë grumbuj, domethënë sikur të jenë tufë devesh të zeza, të hudhura. Tmerr. Pse Allahu xhel-le ue ala ka sjellë përshkrimin e gacës me kështjellë dhe me deve? Pse? Allahu xhel-le ue ala i ka folur me shembuj. Shembujt janë të kohës së njerëzve që u ka zbrit Kurani. Ata shembuj tash mund të modifikohen me kohën tonë, shumë thjesht. Në kohën e tyre pallati, kështjella ka qenë shtëpi e kujt? e mbretërve, e mbretërve, edhe njerëzve shumë të pasun, edhe sot pallate qashtu. Çka ju ka verbnu nga argumentet? Gjitha këto argumente ja u ka dërgu. Ku ke nejt që s'i ke pa këto argumente? Në pallate, apo edhe në lakmi për pallate, e po qato tash t'i bon gaca, qaj pallat që ke një këtu, maksimumi që ka mujtë me bo është një pallat, është një gacë e xhehnemit që hudhet. A po e sheh vlerën? Wejlun jawma'idhin lil mukadhdhibin. Mjerë për ata që mohojnë atë ditë. Prapë Allahu po mjeron. Mas nji përshkrimi të gjendjes së përgjithshme të xhehnemit. Allahu e përshkruan tash edhe gjendjen e njerëzve në atë ditë. Allahu thotë Apo xhehnemi, djegia, gacat, problemet, shkon duke u tensionu, andaj Allahu e sjell refrenin, po thom kushtimisht për të kujtu se kjo që ndodh është për shkak të mohimit veç keni mujt veç me besu edhe me qenë të kursyer nga gjitha këto mjerime. Hadha jawmu la jantikun. Kjo është një ditë ku ata nuk flasin. Nuk flasin. Ju ka jap Allahu mundësinë n'dunja me fol, kanë fol. Paramendo kur dikush krejt jetën e tij, çka ka fol, i thua në fund, sen s'ke thonë. Subhanallah. Pra paramendo njeri për shembull tri orë, man ligjëratë, flet e flet e flet e flet, edhe në fund për shembull, komisioni veç të thotë, sen s'ke thonë. Që tre, po kurgjë s'ke thonë? A kupton? Që kjo është hadha jawmu la jantikun. Kjo është aty që flasin. Ata thonë diçka, ata belbëzojnë diçka, pa po ata sen s'thojnë. Ata kurgjë s'thojnë? Ata, ata vajtojnë, ata klithin, ata kërkojnë të kthehen në dunja. Fjalë e kotë, s'ka vlerë më kjo fjalë. Domethonë, krejt jetën ka folë, 70 vjet ka folë, i thotë, po sen s'the burrë, po kurgjë të vlershme s'ke thonë, sen? Së Ose për shembull ka punu 70 vjet, edhe i thua të thonë, po kurgjë s'paske bo burrë, që me të pagu, kur sen s'paske bo? Sen s'paske bo? Tan ku që të jesill. Po kush të ka thonë këtu m'u sill? Po kush të ka thonë këtu m'u lodh? Po kush të ka thonë me këto tema m'u marr? Po kush të ka thonë këtë diskutim me bo, po kush të ka thonë? Po mundsinë për me fol s'ta kena dhonë për me me me me lomatit në tema pa lidhje atje. Po kush të ka thonë kështu? Po s'ta kemi dhonë ne mundësinë me fol për me shpif e me rrejt. S'ta kemi dhonë për këtë, çka de, kur gjës të? Ne i shumë njerëz që dalin flasin, tan jetën në shkencë, edhe në fund për me formulu një ide duhet me rrejt, apo. Që kur te këtë njeri burrë, apo. Allah na fal. Dalin kohë pas kohe, apo. Duke akuzu qoftë hoxhallarë çfarë ka pasë, ka pasë, po i dini këto që po dalin kohët e fundit se edhe kom palidhje me i përmend, se s'po më intereson. A veç tu rrejt ke nejt, a veç tu shpif ke nejt. Me çka ke bo ti? Kur një emën së në gjonë? Bile veç një emën, së në gjonë. Hajde jo më lajnë të kunë, kjo e di që s'flas unë, se kam fol palidhje, s'më len Allahu me fol e lamo, se tan jetën kam fol palidhje, apet jo më lëkemën me fol, hesht mo, s'ki çka flet mo, se gjithë ke fol palidhje, një herë të kishe fol qysh duhet, ta kishim marr parasysh, por po kur s'ke fol qysh duhet, S'ke fol në shërbim të asoj për çka je kriju. S'ke fol në dobi t'asaj dite, s'ke fol kurrë. Mandej çka ke fol e ka shkuar, e kanë marrë, njerëz u shku. E ke marrë atje, e ke marrë rrogën atje. A të kanë pagu atje, a ta kanë jep pozitën ta kanë, e çka po don këtu? Po çka atje ku ke fol e ke kry? Por këtu s'ke fol kurrë. Por këtu kurrë s'ke fol. Bile kur ke fol, ke fol shumë palidhje. E tash hesht atëherë. Lërgohu, zoni mos njët. A kuptan këtë të shpret është përdu po mi përmen, që përmen së trona e në përë. Po qa që është, qa që ka qenë, dhe përmëdari kriminale, të folë dhe tyre, sa që s'ki që ka jetu është më përë. S'ki që ka jetu është. Që këto shprehjet duken të rona, po mirë de qysh me ju thonë, po, se kur në raport me Allahun tebareke ve teala, njerëz nuk i marrin seriozisht ato. Apo? Pa na për shambull, një njeri me zonë, tan jetën u konë shpiun kundër popullit vet, apo. Sa njeri u hi n'burg për të, sa njeri u vra për shkak tij, sa njeri iu është marrë pasuria për shkak tij, në fund kapet, apo. Atë burrë falë me një burrë, më shale më regojnë, gjërë dhe të kekë, a, a, i thu, a, a, a thot dikush, s'po të dhimet, apo, apo a i thush, nuk thush, qysh me, qysh me t'u dhimt, kur sa familje ka marrë në qafë, apo, apo, domethonë, varësisht nga krimi, e vlerësojmë edhe reagimin, apo, po njerëzit nuk jon mësu me e dramatizu, po domethonë kushtimisht me e bo problem, krimin ndaj Allahut tebareke ve teala. Shirku është krimi më i madh. Shirku është krimi më i madh. Mohimi i begative të Allahut është krimi më i madh. Mosfalënderimi ndaj Allahut është krimi më i madh. Këto janë krime. Tanë jetën kan bu krime. Andaj Allahu i thot: "Hadha yawmu la yantiqun." Këtë ditë ata s'flasin. Edhe pse Ibn Abasi kur e ka komentuar këtë ka thonë, kjo është në fazën kur s'ka me fol. Se dita e gjykimit është 50000 vjet, ka faza faza 50000 vjet apo. Ka n'faza ku Allahu i len me fol. Ka n'faza ku boll mos fol më. E këtu Allahu flet për atë fazën kur fazën vendimtare kur shqiptohet gjykimi për ta apo s'ka me fol. Prandaj të nderuar vllezër, çdo mospajtim dunja që ka qenë, që ka nxit një lloj reagimi, mospajtimi, acarimi, e kështu me radhë, dita e gjykimit ka me kon që i dan ato. Mirë është njerëzit këtu me i qartësu punët, se nëse për shembull është në pozicionin e zullumqarit, apo me kërku falje, nëse ka me ardh dita, ka m'u da, ka m'u da, edhe në nivel familjar, burri me gruan, mund të kenë paqartësi, mund të kenë gjëra të pasqaruara që kanë, kanë shkaktu probleme syne. Ndani këtu me fenë e Zotit, ndani këtu me gjykimin e Allahut tebareke ve teala, kujt çka i takon dhe kush çka duhet me bo, se i dan Allahu ditën e gjykimit, i dan, nëse këtu nuk e keni, i dan patjetër. Pastaj në kuptim fqinjësore, shoqërore, edhe në kuptim të shumë gjërave të caktuara, Sot n'dunja mundesh me thonë, kjo është halal, nuk mundë me bo haram, për shkak të interesave të caktu e bënë kështu. Ka me ardh dita kur Allahu ka me da, ka me qartësu, këtë mashtrim që e kena bo me leju diçka, ose me ndalu diçka që s'ka qenë ndaluar, ka me da Allahu xhele ve ala. Prandaj kan m'u demasku të gjithat, kan m'u shfaq të gjithat. E kotë është mashtrimi. Apo e kotë është. Prandaj të nderuar vllezër, njeri nuk ka llogari me kon në anën e mashtrimit, në anën e dredhive. S'ka hesap me kon. Ngase mund të ecë përkohësisht n'dunja ama ka me ardh ditë ku kan m'u zbulu gjithat. Ka me ardh ditë e pashmangshme. Hadha yawmul fasl. Allahu tha kjo është ditë ku dahen këto sene. Yawmul fasl. Jama'nakum kena me ju grumbullu juve kurejsh wal awwalin edhe të parët edhe ju të fundit gjithë keni m'u tubu. Të gjithë Kush me këdo që ka pas paqarësi, problem, ka m'u nda, për Allah, të mendu më për të gjitha. Prandaj, nuk ki, nuk ki leverdi, nuk është në favorin tënd të marrësh anë, të marrësh anë me mashtruesit, me, me, me, me shitësit e mjegullave. Se, mos u bë me ta, ngase ka m'ardh koha kur të hjeket mjegulla. Pastaj çka thua? Çka thua? Gjithkush ka me dalë me pase, mbi çka ka qenë i hipur, dhe në çfarë pozicioni ka qëndruar, dhe kujt i ka shërbyer, çka këto janë thirrje me të vërtetë të fuqishme, për vetëdijesim, për organizim të jetës në përputhje me këto mësime, në përputhje me sinqeritetin, vërtetësinë, dashurinë, respektin, bashkëpunimin, jo mbi bazën e urrejtjes dhe inateve dhe zilive dhe armiqësive, jo, ngase qartësohet, ka m'u qartësu. Vejlun jeumeidhin lil mukedhibin. Allahu thotë, mjerë për ata që e mohojnë, mjerë për ata që e mohojnë këtë fakt, na po idhemi ka m'u nda ai njërin anë këtë fakt, mjerë për ata. E kur Allahu xhel-le xhelaluhu, tash, Nuk janë të gjithë kështu. Ka grup i besimtarëve, i njerëzve, i krijesave të llojllojshme, të cilët, siç thashë n'fillim, kanë reaguar si duhet karshi argumenteve, kanë reaguar si duhet karshi rikujtimeve, karshi fakteve, si kanë reaguar. Shih për këta Allahu thotë, innel muttekin. Muttekin, ata që e ruajtën vetën nga kjo situatë, nuk lejuan që të bien në këtë nivel të nënçmimit, e të përbuzjes, e të injorimit, e që të shkelmohen pastaj me dënime të tilla, jo, nuk lejuan kështu, apo. Ata u ngritën, ata u ngritën, ishin më të vetëdijshëm. Muttekin. Këta do jenë fi dhilalin ve ujun, e këta janë në hije, po nëse bje vapa hije, këta janë në hije, dhe. për ta s'ka, s'ka vapë, për ta s'ka mundime, fi dhilalin ve ujun, janë në hije dhe afër burimeve të freskëta të ujit, Ngase ajo ditë është e mundimshme, si t'përmenet zjarmi dhe nxehti, apo, çka të më përmenet, të kundërtën, freskia edhe uji i ftoftë, apo, apo, është normal. Nëse, për shembull, flasim për diçka, duhet me balansu me të kundërtën e asaj, e jo me diçka që s'është përputhje. Ani meqë përmendi Allahu ma herët, vapën, copat e mëdhaja të gacave, mjerimet e mundimet e xhehenemit, tash thotë, këta mirë, po, ama janë do tjerë që, fi dhilalin ve ujun, janë në hije, në hije taman, shtatë persona ka me i vendosë Allahu nën hijen e tij, atë ditë kur s'ka hije tjetër, Përmend Allahu kush janë ata që janë në hijen e Allahut xhel-le xhelaluhu. Wa ujun, janë burime të freskëta të ujnave të ndryshëm e të pijeve të llojllojshme që Allahu i nderon. Sikurse ka thënë Allahu në suren Insan, "Wa saqahum rabbuhum sharaban tahura." Allahu jap pije të këndshme të pastërta me pi. Kulu washrabu hani'an, hani dhe pini heni'an. Çka është heni'an? Heni'an është gjithçka që është e mirë. Hani e pini rahat. Rahat, çka kuptimi? Ky ushqim nuk ju mundon. Nuk ju trash. Ke pa njeri këtu han, po kisha hongër edhe pak po. Duhesh mu çu, po, se shtohen tani kilogram të tjera. S'han rahat, nuk han rahat. Apo, han një ushqim, push, mos u prish, më rëzit që përvine. S'han rahat, apo. Ka parahati, apo. Han tani, s'të merr gjumi, se ke hongër shumë, parahati, dhem lukthi, S'ka rahat apo? S'ka rahat. Allahu thotë, hani rahat. Hani rahat. Këtu për shembull njeri han po mund për shembull me nejt në sofër 2 orë, 3 orë dikur mu çu, se duhet me shku. Mos u ngutni, hani. Rrin n'sofër e ha ka pak ka pak, 20 vjet, ha ni supë. Se përjetësisht je apo a kupton? Rahat, hiç s'të ngut kërkush, mos u ngut u kry mo. S'ka mo, u bo syfyri, jo ngutu se edhe do pi ujë. Ktu jena ngut. Ktu është ngut, ktu s'është me kohë. Po. Atje henien, henien, rahat, hiç mo, ju boft mirë. Henien është ju boft mirë. Hiç mos Bima kuntum ta'malun. E pse kjo rahati? Pikërisht e keni bo punën në përnë. Beq për të. Bima kuntum ta'malun. Keni dit çfarë sofre me hongër? Keni dit kur me hongër, kur mos me hongër? Keni dit? E meqë keni dit edhe keni respektu këtë orar, tashti hani pa orar. Edhe kurrë s'ju bon zarar. Prapë Allahu e kthen, se Kurani e ka këtë metodë të shëtitjes, apo t'çon n'dunja tani të shpjen në ahiret, pi ahiretit apet tani t'çon apet n'dunja, kalon te devotshmit, dhe pi devotshmëve kalon te kriminelët, dhe kalon, sillet, vazhdimisht, që, domethonë, me të mbajt gjithmonë aktiv, në dinamikë, shëtitje, pi këtu, pi këtu, non-stop, me qenë gjithmonë njeri në lëvizje, apo, e Allahu thotë, Mjerë për ata që e mohojnë këtë premtim të Allahut, e nuk reagojnë në përputhje me të, e nuk i organizojnë përditshmërinë dhe jetën e tyne në përputhje me këto arritje, me këtë sukses. Allahu thotë për mohuesit pastaj Kjo është sofra e devotshmëve. Kjo është sofra e devotshmërisë e besimit. E sofra e mohimit dhe arrogancës e mendjemadhësisë cila është. Kulu washrabu. Hani pini, po jo rahat. Kalilen. Pak apo. Pak. Qysh pak. Çka ka hongër në dunja më këtu? Kur të shikoj çka ka hongër apo çka ka hongër? Çka ka hongër apo? Pak është ato. Një njeri për shembull, sa arrin, njëqind vjet me rrnu, sa arrin me hongër edhe me pi, sa? Në krahasim me sa ka, pak është aja, në dunja pak. Le me xhenet apo. E bjen me këtyte një kafshata të ahiretit të me këtyte për shembull. Nështë ta, ta mundëm, pa të kushtimisht, mos e merr që të të dikush, tani veç po thom si shembull me përafru. Po. I bjen që Dallimi mes dy sofrave mund të jetë veç një kafshat. Subhanallah. Veç një kafshat. Që këta e kanë gut e kanë hongër, e këta s'e kanë hongër. Apo. Atë kafshat që e hongër babai i parë Ademi alayhis salam, e zbriti Allahu në tokë, po i dha mundësi mu pendua po. Disa bijt e Ademit e morën mësimin, e qatë kafshat s'e hangrën mo, se presim me hongër do kafshata tjera dikun tjetër, në sofrën e devotshmërisë. E do bijt e Ademit, E bijt e Ademit janë nda rreth një kafshate. Bijt e Ademit janë nda rreth një kafshate. Ka që disa s'e kanë hongër qatë kafshat, po edhe në paçin hongër, kanë kërku falje e kanë la para se me shku tek sofra atje. Ja u ka pranu Allah si babës veç, ja u ka pranu dhe. E disa kanë shku te Allahu e në barkun e tyne kafshata që nuk u dasht me hongër. Përë. Kafshata e haramit, kafshata e zullumit, kafshata e pasurisë së jetimit, kafshata e, e, e degjenerimit, kafshata e pamoralit, kafshata e në këto, një kafshat është kja, ma shumë s'un ban, me ni kafshat veç, kulu washrabu kalilen, innakum Hani pini pak se jeni muxhrim kriminela. Gjithë këto mirësi po ju japim. Sa halalli është, sa mundësia mu kënaqur në dunja, ju pikë në kafshata të haramit, po krim është kja. Për shkak se shumë po humb. Wailun yawma idhin lil mukaththibin. Mjerë për ata që mohojnë. Wa idha qila lahum irka'u la yarka'un. Kur ju thuhet, kur ju thuhej, tash Bëni ruku, la jerkaun, s'bojnë ruku, dhe të Allah në nëzonë, të hongër njëra, me qenë të hongër, po bëni ruku, bëni sexhde, nuk, nuk bojnë ruku, nuk bojnë sexhde, që e, përshë, për një kafshat, kanë pësu, për një ruku, ruku, bëni ruku, s'kanë bo, iblisi për një sexhde, e ka hup krejt, Andaj të kumë të vllezër, jeta është veç një sexhde. Dikush thotë jo hoxhë, ose thjerë, sa ka të shumë, vallahi, veç një sexhde është. Veç një sexhde është. Tjerat janë kopje të sajna. A po kupton? Një sexhde është origjinale, veç, veç një është. Tjerat janë veç manifestim i saj. Kurgjo ma shumë. A një është origjinale, cila është e? Sexhde që sajna Që kjo nëse bjen një herë si tek Allahu xhele ve ala E s'çohet mo Deri sa i thotë Allahu Çu se e kena shtru bukën Kur shtrohet buka s'ka namaz ma A qashtu? Ama buka e xhenetit Qaj i thotë zame Ço tash kryt Tash bukë kena me hongër tash Kulu veshrebu henien Hani tash pini S'ka sexhde mo Që kjo nëse bjen një herë Kjo atë një veç formale ka kjo Kjo qau e bje, kjo sikurse lëvizje tjera është apo. Kjo ka veç lëvizje. Kjo është një herë veç të mbaro, veç një herë të mbaro. Kjo do të mbaro me La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Edhe rrin qashtu. Deri t'i thot qaj që ka thon bo sexhde, çu tash apo. Pret. Qaq. Jeta është veç një sexhde. Jeta është një kafshatë. Jeta është një çast, një moment ku pendohesh e kthehesh tek Allahu xhele ve ala. Qikjo është dallimi veç? S'ka më shumë. Ama shumë domethënës, shumë i thellë në ato përshkrime që Allahu xhele ve ala i ka treguar në surën El Insan edhe surën Murselat. Dhe në fund Allahu thotë, vejlun jeumeidhin lil mukedhibin. Pra, kjo refreni që tingëllon furishëm e fuqishëm në veshin tonë gjithmonë, mjerë për ata që mohojnë, fe bi eji hadithin, ba'dahu juminun. e rëndësishme për mohuesit. Fe bi eji hadithin, mas gjithë atij sqarimi, gjithë atij argumentimi, gjithë atij trajtimi, gjithë atij kujdesi, me këto ajete, me këto sqarime, fe bi eji hadithin, a thu vallë, mas fjalës t'Allahut, mas udhëzimit t'Allahut, cili udhëzim i binë mu i kthenë, çka më, s'ka më kurgjë mas saj, nuk ka më kur gjë, Që do të bënte me besu ata. Edhe po të çahej hana, edhe po të çahej toka, edhe po të vinte zëri nga qielli, la juminun. Nuk besojnë, nuk besojnë. Ngase nëse do të besonte dikush, do t'i mjaftonte Kurani. Nëse do të pendohej dikush, do t'i mjaftonte Kurani. Nëse do të udhëzohej dikush, do t'i mjaftonte Kurani. Kaq. Atij që Kurani s'i mjafton, kurgjë s'i kryn punë. Prandaj vllezër, jemi në prag të muajit të Kuranit. Ta përmirësojmë raportin me Kuran. E të kemi kujdes. Sikur që ka, ka thonë Ibn Kajimi rahimehullah. atë që nuk e shëron Kurani, fala shifa lehu, s'ka ilaç për ta. Zoti t'lasht nasht. Na kemi, na kemi smundje, jemi të prekur nga viruse t'ndryshëm, kërkohet shërim. Përcaktoni smundje të caktuara që i dini që keni rënkuar e rënkoni nga ato gjatë vitit, smundje të brendshme, të jashtme, të zemrës, të gjuhës, të syrit, të veshit, të llojllojshme, përcaktoni disa smundje të caktuara, Dhe gjatë leximit të Kur'anit kërkoni shërimin e juaj, ku Allahu xhelle ue ala e ka zbrit Kur'an shifa. Kjo është shërim jo ilaç. Atë që nuk e udhëzon Kur'ani s'ka udhëzim. Atë që nuk e bind Kur'ani s'ka për të bindje. Atë që nuk e orienton kah pendimi Kur'ani s'ka pendim për të. E kështu me radhë. Prandaj Kurani është veç këtë Kuran e kemi. Edhe të lumt na që e kemi ngase është të nderum vllezër dhe motra. Kurani është libri i vetëm, i vetëm që sot është n'durt e njerëzve e që kë, edhe, edhe, edhe që është, edhe që është fjala e Allahut azze ue xhel. Nuk ka libër tjetër në dynja që ka met që mund t'thuhet është fjala e Allahut. S'ka. Gjitha janë ose të shtrembëruara, kanë ndërhyrje të njerëzve, me pranimin e vetë bartësve të librit. Libri i vetëm që fund e kry është, ka thonë Allahu, ka thonë Allahu, ka thonë Allahu, është shkrime. E nëse ka thonë Allahu, s'ta shnosh zemrën, kush ta shnosh zemrën, burrë? Nëse ka thonë Allahu, s'të bind, me u nënshtru n'diçka, kush të bind? Andaj le të jetë ky Kur'an bindje, udhëzim, shërim, pajtim me Allahun xhelle ue ala dhe pendim kah ai që të hajmë n'do sofra që mezi po presim, mu n'ato sofra Allah na mundsoft na gëzoft mu n'ato sofra të bekume ku hajnë të devotshmit, hajnë pejgamberët e Allahut xhelle ue ala, kulu washrabu hanian, hani rahat s'ju nguc mo kërkush. dhe qetë e mirë. Zoti na mundësoft që n'këto sofra të hajmë n'dynja te udhëzimi i Allahut, te sofra e Kur'anit e që të vazhdojmë tutje pastaj në sofrat e xhennetit. Kjo është ajo që pata mundësi me thonë për këtë pjesë dhe këtu edhe përfundon xhuzi Tebareke, Allah e pranoft, na udhzoft, na përmirësoft gjendjen tonë, po dhe thash për faktin që javës ardhshme është Ramazan, ne i ndërprejm ligjëratat deri pas Ramazanit. Allah ju dhashtë Ramazan të këndshëm të lehtë, të mbushur me pendim, e udhëzim, e përfitim. Bëftë Allah që Kur'ani të jetë i pandarë nga duart e juaja, nga gjuhët e juaja, nga zemrat e juaja. Edhe të jemi të angazhuar në ibadete, përmendje të Allahut xhelle ue ala, në sadaka, në punë t'mira, që me të vërtet ta shënojmë këtë muaj me angazhim maksimal, si dëshmi e nevojës tonë për pendim dhe shpërblimit tek Allahu tebareke ue teala.